Ingurumenaren kontra duala proiektua gaitzesten du bizik. Zergatik salbatu behar diren amabi hektarea horiek azaldu dauku, Gael Benzan biziko bozera maileak. Ainitza jaizoi bat dira, klimarean dako, uoldean dako, bai eta ere eh, babesturitako eh, espeziak baitzira, eta gaur egun eh, ezin Eh, Pentsa da, hori egitea, zenta Scott riburuz eta Zan riburuz eta horreko dokumentu urbanistikoa riburuz, ez, ez da posible hori egitea uh, gaur egun. Kamioi gehiago treinetan ezagin nahi dute Euskal Elkargotik, ingurumenaren aldeko egitasmoa dela diote beraz autetxiek, baina bizik beste manera batez ikusten du, enobiz medikuntza materiala ekoizten duen enpresak hiru hektarea erabilitzake, eta bizik erantzuten du, jada bost hektareako eremu artifizializatua badela urbil. Beste toki bat bada uh, salinetako lugorri industriaren tokian, eta hori da justu amabi ek, uh, eh, ondoan, beraz, uh, unkitzen du, beraz, ez da behar jeskoa hori uh, artifizatzeko. bai eta ere, trenbide proiektutarako E, jada lur estatuak badira bost hektare, eta horrekin hasten algira eta gero ikusiko dugu behar beharrezkoa delarik edo ez e, behar direla amabi gehiago, baina hasten algira bostekin eta ez da beharrezkoa amabi endako e, baimena ukan. Proiektuari da gokionez bi urtez amalau mila kamionek lurrez estali behar lituzkete amabi hektarea horiek.